Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրբանորությունների մասին համարոտ։ Հակառակորդը խախտել է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Այսօր Արցախի 213 կրթական օջախներում ողանջել է վերջին զանգը։ ԼՂ նախագահը Երևանում մասնակցել է Հայաստան համայնքական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստին։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները կհանդիպեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների հետ։ Հանրապետության պաշտպանական գարիքների բարելավմանը միտված բարեգործական նախաձեռնությամբ են հանդես եկել Երուսաղեմի միացյալ հանձնախմբի անդամները։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր Արցախի 213 կրթական օջախներում ողանջել է վերջին զանգը։ Տոնական դրամատրությանը միախառնվել է հուզմունքը։ Այսօր առավել քան երբևէ իրար ջերմ են գրկում ուսուցիչն ու աշակերտը, հրաժեշտ տալով իրար։ Ստեփանակերտի Շարլազդավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում կայացած վերջին զանգի արարողության մասին է պատմում Վարսիկ Հարությունյանը։ Կյանքի մի նոր մեկնարկ բոլոր նրանց համար, ովքեր այսօր հրաժեշտ են տալիս դպրոցին։ Այս փուլն բնականաբար կլինի դժվարություններով լեցուն, բայց պետք է փաստել, որ այն նույնպես կունենա իր հետաքրքրությունները։ Սակայն շրջանավարների հիշողություններում ընդմիշտ կմնա դպրոցական կյանքը իր բազմաբնույթ առօրյայով, խնդիրներով ու խնդություններով լեցուն։ Օրվա հերոսներին շնորհավորելու է եկել ԼՂ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Այսօր կրթական օջախներում ողանջում է վերջին զանգը։ Եվ իհարկե, այս ուրախ, այս գեղեցիկ իրողության համար մենք պիտի նորից ու կրկին փառաբանենք հայոց բանակին եւ իհարկե նորից ու կրկին պիտի գլուխ խոնարենք մեր տղաների արչեվ, այն տղաների, ովքեր իրենց կյանքի գնով պաշտպանեցին մեր հողը, մեր հայրենիքը, ովքեր թույլ չտվեցին, որ เป զի մեր նենք ճշնամին ուխտադրուր կերպով մտնի եւ բղծի մեր սրբացած հողը։ Սիրելի տղաներ, դուք համալրելու եք այդ պաշտպանության բանակի շարքերը եւ իմացեք, որ նորից մի ամբողջ պետություն եւ մի ամբողջ ազգ ապավինելու է ձեզ, որովհետև դուք եք լինելու մեր երկրի, մեր ժողովրդի անվտանգության պաշտպանը։ Շնորհավորում եմ ձեզ այս գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ եւ բարի երթ ձեզ։ Այսօր ասել է թե իսկական ժամանակն է երախտիկի ու շնորհակալության խոսք ասելու ուսուցիչներին։ Ախր մեկիցպես վերկենան գնանք, ախր մեկիցպես ուրիշտեղ մնանք, ախր ուրիշտեղ ազատյանյով նված մատեմուտ ստանք։ Ավետիսյանի նման քնքուշ ձայնով լեզվաբան չկա։ Ախր ուրիշ ոչ մի տեղ ռուսերեն լեզվի Սվիտլանա Իվանովնա չկա։ Ախր ուրիշ տեղ ֆրանսերենի մեծ Վարդգես Պետրոսյանի նմանը չկա։ Ասում եմ ձեզ, ու միշտ կասեն նորից նորից Դպրոցական կյանքի 12-ամյա ճանապարհ են անցել ուսուցիչներն աշակերտների հետ միասին։ Ճանապարհ, որը լի էր հետաքրքիր պահերով։ Ահա թե ինչու շրջանավարտներից ոչ պակաս հուզված են իրենք ուսուցիչները։ Իմ սիրելիներ, բաժանումները միշտ տխուր են։ Տխուր է նաև այսօր։ Սրտումս մեծ ափսոսանք կա, չասված խոսքերի մի մեծ շարան։ Այսօր վերջն է մեծ սկզբի, որ կոչվում է կյանք։ Այսօր ձեզ վերջին անգամ հղում եմ падգամս։ Եղեք ազնիվ, անաչար, հաստատակամ ձեր որոշումներում եւ պահանջներում։ Վստահ եմ, որ կյանքի դժվարությունները չեն ընկճի ձեզ։ Քանզի դուք ունեք տոկուն կամք, լուսավոր միտք ու զարգացած խելք։ Ամեն մեկի աչքերում այսօր արտասովոր հուզմունք է։ Պաճառը մեկն է՝ հրաժեշտը։ Յուրաքանչյուրի սրտում բարուրում է մի པարզ գիտակցում։ Վերջին զանգի ղողանջներով ազդարարվում է ճափահզության եւ երիտասարդական կյանքի սկիզբը։ Շրջանավարտների ծնողները համոզված են, այն կլինի պայծառ։ Այսօր իմ աղջկա վերջի զանգն է։ Բոլորին մաղթում եմ երջանկություն, հաղաղություն, ուսման մեջ հաջողություն։ Իմ աղջիկը այսօր ավարտում է Փարարվեստի քոլեջը, կշարունակի իր ուսումը եւ կդառնա երևի ապագայում պարուշչուհի։ Պարող տղաների ձեռքին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշներն են։ Ապագա հայրենիքի պաշտպանների խրոխտ հպարտ բարի ռիթմերի հետ ծածանվում է Արցախի դրոշը նույնքան հպարտուկ անչող, ինչպիսինը բարի ռիթմերն է։ Վարդիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք թեման։ Մայրաքաղաքի Հայկ Բալասանյանի անվան համար 5 հիմնական կրթօջախի բակն այսօր վաղ առավոտից մարդաշատ էր։ Դպրոցական վերջին զանգիտոնական դրամատրությունը համակել էր բոլորին։ Այսօր հարազատ դպրոցին հրաժեշտ է տալիս 37 շրջանավարտ, 37 սան, 37 ճակատագիր, ովքեր իրենց կրթական մկրտությունն են ստացել այս դպրոցում, որը նրանց համար 9 տարի շարունակ եղել է ու կմնա որպես հարազատ օջախ։ Հանդիսավոր արարողությունը բացեց եւ շրջանավարտներին շնորհավորեց կրթօջախի դաստիարակչական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն Մարինե Խաչատրյանը։ Սիրելի ներօրցիներ, դուք գալիս եք հերվից ունեք խորը գնացող արմատներ, իսկ դպրոցում ուսման տարիներին կաթիլ արկաթիլ ամբարել եք գիտելիքներ, ձերկ բերել կարողություններ, որոնք կվուսավորեն ձեր ճանապարհը, կօգնեն Սեփական ողջի վրա ամուր կանգնելու եւ դպրոցն ավարտելուց հետո ուսման մեջ աշխատանքում մարդկային հարաբերություններում ճիշտ կողմնորոշվելու համար։ Ինչ ապումներ կունենան այսօրվա մեր շրջանավարտները, ինչ անակնկալներ կմատուցի կյանքը նրան, դժվար է կանխագուշակել, բայց մի բան ակնհայտ է։ Ինչ էլ որ հրանցնելու լինի կյանքը, դառնություն, թերիացապություն, Հրճվանք, թե խորզիջում մեր շրջանավարտները հստակ պետք է գիտակցեն, որ հայրենիքի ազատ պետականության կայացման ճանապարհը հարթ ու բանուկ դարձնելու գործում անչափ մեծ է նրանց ներդրումը։ Շրջանավարտներին շնորհավորեցին դպրոցի դաստիարակներն ու դասղեկները, ծնողներ ու նախկին շրջանավարտներ։ Հարազատ կրթօջախին երախտիկի խոսք ասացին շրջանավարտները։ Ծնող Ռուզան Բախտամյանն իր խոսքում մասնավորապես ասաց. Այսօր բոլորիս համար հիշարժան օր է։ Մեր երեխաները դարձել են պատանիներ եւ հրաժեշտ են տալիս մայր կրթօջախին։ Ինը տարի շարունակ կրթել եւ դաստիարակվել են համար 5 հիմնական դպրոցում։ Ստացել են լավ կրթություն, դարձել են հայրենակցեր, պարկեր, հասարակությանը պիտանի ազնվորություններ, ովքեր արդեն ինձ դրսևորում են իրենց անհատականությունը։ Համոզված եմ, որ նրանք կլինեն Արցախի արժանի քաղաքացիներ։ Շրջանավարտներին շնորհավորելու էին եկել ԼՂՀ պաշտպանության բանակի սպայական գազմի ներկայացիչներ։ 18-ից 20 տարեկան պատանիները քարորյա պատերազմում արյան գնով մինչև վերջ մարտնջեցին հակառակորդի դեմ, ասաց պաշտպանության բանակի գնդապետ Կարեն Իշխանյանը։ 18-20 տարեկան վերաբար դասարանցիները իրենց արհեստավար սպաների հրամանակարությամբ արեաբակ անգլեցի միջև վերջ և հանդես բերեցին հերերության անդրուկերևի օրինակներ։ Մոնտեր Մելքոնդյանի, Շահիլ Մեղյանի, Անդրանիկի, Մժդեի և Լուիս Հերեսների կողքին ավելացան դոր անուններ, Ռոբերտ Աբաջյան, Մարատ Պետրոսյան, Արմենա Կուրխանյան և այլ անուններ, որոնց մասին լուսերից յուրաքանչյուրից մեջ միայնշում էր կպաշտությունն ու ցածումը։ Լսում ենք հայրացիության ոգով։ Այս նիվոն անպատելի ուժը ստանում է հայերենիքի հողից։ Նրան առաջնորդում է նախինների երեսական օրինակներն ու աշխարհվա մտածելի ձեր ոգևորող նամակներն ու պատգամները։ Բավա սերունդը աշխարհվա դպրոցականը պատրաստ է պատմելու հայերենի հանդեպ իր պարտքը։ Համար 5 կրթօջախում դպրոցական վերջին զանգը հնչեցրին Դավիթ Իշխանյանը եւ Քրիստինե Դավթյանը։ Դպրոցական վերջին զանգը հնչել է նաև հանրապետության շրջկենտրոններում եւ գյուղերում։ Լսենք Մարտակերտի Վլադիմիր Բալայանի անվան միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Լիդիա Պետրոսյանին։ Սիրելի շրջանավարտներ, եկել է պահը բաժանման։ Հրաժեշտ եք տալիս հարազատ կրթօջախին։ Իրար են խառնվել թախիցն ու ուրախությունը։ Թախից, որովհետև հարազատ դարձած դպրոցի զանգի ողանջն այլևս ձեզ դասի չի կանչի։ չի որովհետև կարոտելու եք ձեր դասասենյակներին, ուսուցիչներին, նրանց ողջորող խոսքերին ու բարի խորհուրդներին, իսկ ինչու՞ չէ նաև նրանց դիտողություններին։ Ուրախություն, քանի որ բաժանումն այս հիմք է նոր կյանքի, ինքնուրույն կյանքի։ Դպրոցական վերջի զանգով նոր էջ է բացվում ձեր կենսագրության մեջ։ Համոզված եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը կընտրի իր նախասիրություններին համահունչ մասնագիտություն եւ կյանքում կգտնի իր տեղը։ Հիշարժան այսօրվա արդիվ ուզում եմ շեշտել ուսուցիչների նվիրյալ աշխատանքը։ Նրանք ջանք ու երան չեն խնայել ձեզ արժանի քաղաքացի դաստիարակելու համար։ Ոչ պակաս հուզմունքով են այսօրվան սпасել նաև ձեր ծնողները, ձեզ հետ կապելով բազում հույսեր ու երազանքներ։ Մեր անմոռաց շրջանավարտներ, շնորհավորում եմ ձեզ դպրոցական վերջի զանգի արդիվ։ Շնորհավորում եմ բոլոր նրանց, ում վերջին զանգն այսօր եւ այս առիթով կիսելով համընդհանուր հուզմունքը բուր օրտնությամբ մաղթում եմ ձեզ բարի ճանապարհ դեպի մեծ կյանք։ Թող կյանքի դռները լայնորեն բացվեն կանաչ լույս վառելով ձեր երազանքների առաջ։ Կապույտ ու խաղաղ երկինք ձեր գլխավերևում։ Եղեք միշտ հպարտ եւ բարձր պահեք հայրենի Արցախի պատիվը։ Նշենք, որ ընթացիկ ուսումնական տարում ԼՂՀ դպրոցների 3400 շրջանավարտներից հիմնական դպրոցի 9-րդ դասարանն ավարտելու է 2045, իսկ ավագ դպրոցը 1375 շրջանավարտ։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորելով հանրապետության բոլոր շրջանավարտներին, նրանց մաղթում ենք բոլոր նպատակների իղձերի կատարում։ Այսօր Ինչպես հանրապետության բոլոր կրթօջախներում, այնպես էլ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության Քրիստոֆոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում տեղի ունեցել վերջին զանգի հանդիսավոր արարողություն։ Միջոցառմանը ներկայ էին բանակի բարձրաստիճան սպայակազմի ներկայացիչներ, ովքեր ընդգծելով զինվորականի մասնագիտության կարևորությունը մեր երկրի համար շնորհավորել են վարժարանականներին եւ նրանց հարազատներին, համոզմունք հայտնելով, որ վարժարանը մուսանած տարիներին ձեռք բերված գիտելիքներն այսուհետևս կօգնեն սաներին իրենց նպաստը բերելու մեր բանակի հետագա հզորացման եւ պետության բարգավաճման գործում։ Վարժարանն այս տարի թողարկել է 23 շրջանավարտ, որոնց մեծամասնությունը կշարունակի կրթությունը հանրապետության եւ եւ արտերկրի բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատություններում։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մայիսի 26-ի լույս 27-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում իրադրությունը մնացել է հանգիստ։ Հակարակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հիմնականում խախտել է տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, որոշ ուղություներում օգտագործելով նաև դիպուկահար հրացաններ։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր Երևան քաղաքում մասնակցել է Հայաստան համայնքական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստին։ Նախագահ Սահակյանն Արցախի ժողովրդի եւ Իրանունից խորին երախտագիտություն է հայտնել ողջ հայ ժողովրդին, մայր Հայաստանին եւ Սփյուռքին, Հայաստանի հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի ծանր օրերին Արցախի հանրապետությանը սատար կանգնելու համար։ Բակո Սահակյանն ընդգծել է, որ հայ ազգն ունի յուրահատուկ մի ունակություն՝ համախմբվել ճակատագրական պահերին եւ լուծում տալ համազգային կարևորագույն խնդիրներին։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահն առաջարկել է հերոստամարաթոն 2016-ի ծրագրում ներառել Արցախի ապրիլյան պատերազմից տուժած բնակավայրերի վերականգնումը։ Առաջարկն ընդունվել է եւ ընդգրկվել 2016 թվականի հերոստամարաթոնի ծրագրի մեջ։ Արցախում այս պահի դրությամբ արդեն իսկ կառուցվում է 22 տուն։ Եվս 10 տան մրցույթ կհայտարարվի ամռանը։ Այս մասին ասել է Հայաստան համայնքական հիմնադրամի գործադիր տնորեն Արա Վարդանյանը։ Հիշեցնենք, որ մեր տունը խորագրով համահայկական հերոստամարաթոն 2015-ին հավաքագրված գումարը ուղղվել է Արցախում 5 եւ ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքներին տներով ապահովելուն, ինչպես նաեւ բարերարների կողմից ընդ տրված նպատակային ծրագրերի իրականացմանը Հայաստանում եւ Արցախում։ Նա նշել է, որ տները կառուցվում են հենց այն վայրերում, որտեղ մինչև այդ բնակվել են այդ ընտանիքները, ովքեր պետք է տեղափոխվեն։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը մայիսի 31-ին Բրյուսելում կհանդիպի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Այս մասին հայտնել է ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։ Նա նաև նշել է, որ հունիսի 2-ին Փարիզում համանախագահները կհանդիպեն Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակը հակեցվում է տեխնիկական միջոցներով։ Այս մասին այսօր ասել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Եվ գիշերային, եւ ցերեկային, եւ ջերմատեսիլ համապատասխան սարքավորումներ են տեղադրվում, որ մարտական հերթապահության ժամանակ խնդիրների կատարումը ավելի հստակ լինի, նշել է Սեյրան Օհանյանը։ Հանրապետության պաշտպանական կարիքների բավարարմանը միտված բարեգործական նախաձեռնությամբ են հանդես եկել Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախմբի անդամները, ովքեր կենտրոնացնելով տեղի հայ համայնքի ներուժը, պաշտպանության բանակի համար ձեռք են բերել դեղորայք եւ բժշկական սարքավորումներ, զինծառայողների համար նախատեսված անհատական դեղատուփեր։ Այսօր Միացյալ Հանձնախմբի ներկայացիչներին ընդունել է ԼՂՀ պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են հանձնախմբի կողմից պաշտպանության բանակի նոված ծրագրային հետագա նախաձեռնություններին վերաբերող հարցեր։ Այնուհետև Միացյալ Հանձնախմբի անդամներն այցելել են Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալ, տրամադրել դեղորայք եւ բուրսարքավորումներ, շփվել վիրավոր եւ առողջական այլ խնդիրներ ունեցող զինծառայողների հետ։ Հյուրերը նաեւ շնորհակալություն են հայտնել բուժ անձնակազմին ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ մասնագիտական պարտքը բարձր մակարդակով կատարելու համար եւ հավաստիացրել, որ այսուհետ եւս պատրաստ են հանդես գալու նման նախաձեռնություններով։ Միացյալ Հանձնախմբի անդամները նույն առաքելությամբ այցելել են նաև բանակային առաջնագից։ Ստրասբուրգում Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հանդիպում է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիքսի հետ։ Հանդիպան ընթացքում պաշտպանը Եվրախորհրդի հանձնակատարին է ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ադրբեջանական զինված ուժերի դաշնությունները եւ ընդգծել, որ դրանք այդ պետության բարձր աջակցությամբ իրականացվող հայատյաց քաղաքականության հետևանքն են։ Արման Թաթոյանը նշել է ԼՂՀ իրավապաշտպան եւ ժողովրդավարական հաստատությունների մասնակցության կարեւորությունը միջազգային մակարդակի քննարկումներին, հաշվի առնելով, որ ադրբեջանական ագրեսիան ուղղված էր հենց ԼՂՀ խաղաղմնակցության դեմ եւ որ իրավունքների պաշտպանությունն առաջնահերթ է անկախ որևէ հանգամանքից։ Դա կարեւոր է բռնություն սերմանող ադրբեջանական ագրեսիվ շարունակական քաղաքականության պայմաններում։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 Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։